ixeutes kai aspis ixeutes analabon ixon kai tous calamus exelthen epagran theasamenos de kichlan epitinos hupse lua dendru kathemenen tauten syllabein ebuleethe, kai de synapsas eis mekos tuus kalamus atenes eblepen, holos on prostoe aere ton nun. Tuton de ton tropon ano neuon elacen aspida proton heautu podon koimo menen patezas. Heetis epistrafeisa dexin eis auton aneken. Hode lipopsuchon efe pros heauton. Athlios egoge hos heteron therusae bulomenos elathon autos agreutheis eis thanaton. Houtos hoi tois pelas epibulas raptontes, thanusin autoi sumforais peripiptontes.